Allah madaukin sarki ya sa kuma wannan wa'azin ya sa ka zabura ka nemi abun da baka sani ba na ilimi ilimi yana da daji. da ka ga mabota ilimi yadda suka zauna a nan wurin daga kan na farko har zuwa na wanda ya tashi yanzu kai kasan da cewa wallahi ilimi ilimi ba abun wasa ba sun fiskance mu da irin fiskan da ya dace a fiskance mu sannan an mana bayanai masu masu gamsarwa wanda za mu iya fahimta ilimi ado ne kwalliya ne ga adam wanda yake da ilimi da ka ganshi sai ga ya zama abun sha'awa shi yasa wani malami yake cewa ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun li kulli al-mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhur al-fawaid tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idan إلى البر والتقوى وأعدل قاصد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف آجل العلم زينة الحق ilimi kwalliya ne ado ne ga ma'abokinsa ka nemi ilimi za ka ga duk wani wanda ya yi ilimi ba fa ilimi addini ba ilimi na neman duniya ma za ga ya ɗaukaka sama da wayanda ba su yi ba hatta kare jahilin kare da malamin kare akwai bambanci jahilin kare fa idan je kawo maka abun farauta matukar abun nan ya mutu idan aka zo bayan da ka iya da malamin kare kuma sai aka ce a wannan malami ne masani ne saboda aka an halata masa Allah idan ya kamo din ko da a ce abun ya mutu saboda shi karen malami ne sai aka ce to ya halatta ba a kare dai aka bambanta jahili da malami hal yastawi alladhina hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba zai taba yiwa ba yana da kyau mu nemi ilimi na sanin Allah Malami malam ce, wanda ya sauka zai ce idan dai baka san da zaka bauta ka ba to kai jahili ne ba kai jahili ne saboda ka dole sai ka nemi ilimi wanda zaka bauta Allah madaukakin sarki ilimi ilimi na fikihu wanda zaka fahimci Allah ka fahimci ibada ka fahimci manzon Allah ka samu aqida ingantacciya idan kana so ka samu daukaka ka rinka wato addini ala basiratin to sai ilimi to sai ilimi fikihu idza ma'tazza ilmin bi ilmin fa ilmu al-fiqh awla bi'tirazi wa kam tibin yafuhu wala ka miskin wa kam tsairin ya tsiru wala kabazi malam ya kwatanta ma ilimin ce idza ma'tazza zu ilimin bi ilmin idan ma'aboci ilimi yana so ya daukaka da wani ilimi fa ilmul fiqh awla bi i'tizazi to yana horon mutum da ya nemi ilimin fiqh ilimin sanin ibada sa wanda zai bauta Allah madaukakin sarki da shi sallah zakka azumi da sauransu yake cewa wa kam tibin yakuhu wala kamitti nawa ne ma daga cikin turare suke ƙamshi amma babu kamar almiski wa kan tsairin ya tsiru wala ka bazi cewa kuma nawa ne daga cikin tsuntsaye suke firewa amma kuma daga cikin tsuntsayen babu wanda ya kai shaho ne yau shaho fire kama ta za ka gani ilimi kenan Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka mu da ɗaukaka irin da ilimi akwai mai taliki wanda zai zo shi ya mana yanzu kafin ya akwai wani abun da zan karanta an kawo korafi ne ko tambaya ko kuma wani neman karin bayani game da jinin biki akan samu waɗansu mata ko da sun tsarkaka daga jinin biki ɗin wato sukan daina yin ibada kwata-kwata har sai bayan wannan kwana arba'in da ake na al'ada din nan wato idan mace ta haifu din za ta kawai ta ajiye ba za ta walau dama eh, ko da a ce jinin ya yanke walau fi yau mil wilada ko da rana haihuwa ne idan jinin ya yanke malam wai sai ta daina sai ta daina yin sallah ba za ta yi sallah ba za ta rinka kirga kwanakai har kwana arba'in idan suka cika ta yi masanta ko kuma wani gumba ta yi sadaka sannan kuma sai ta dawo ta fuskanci ubangijinta kuma shin malam wannan kan kuskure ne ko kuma haka addini ya tanadar to mai mana taliki shine malam adamu lomi insha Allah malam tafaddal mashkuran Allah ta'aliki ai da malam ya samu ne malami gagarin ya sa ya yi ta'aliki ne amma tun da an kawo da kunci ne ne shi a malami a karamata malam ala ya yi magana a kan ilimi zai kama da rike sai yi kasa ke ilimi shi ne babban abin da yake tafiyar da rayuwa wani malami kwanan da ya zai karatu ya ce ilimi abincin rayuwa ba gishiri ba saboda ya ce ana cin abinci ba gishiri wani ma ana hana shi cin gishiri <laughs> amma abinci kaga ba ma hana yawwa to kaga abincin rayuwa ne gaba yawa. da za ka yi an ce ilimi to da yawa idan aka ce ana magana akan ilimi to za ka ga wasu suna yin mummunan fahimta wani sai ya ɗauka to an zagi wanda bai da ilimi ne amma yanzu inda za a zauna ana lissafin masu kuɗi wani mai kuɗi ne wani mana da shirka kai bai da komai to ba za a ji haushin ka ba amma idan kana tsara maganar ilimi sai aka ce wani sa'a bai da ilimi to sai a ji ka saboda me saboda ɗabi'a ta ɗan adam yana so a ce ya san komai tafiya da ɗan adam kai da da muke kira nan ne akwai abubuwa guda uku da Allah ya nuna akwai baki akwai kunne akwai idanu wannan uku Allah ya kawo mutane duniya ba sa amfani sai da suka zo duniya tukun bayan wani zango sai Allah ya ba su amfani shine wallahu akhrajakum fi bu'ul ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afida kun zo duniya ba ku san komai ba sai Allah ya sanya muku idanu da ji da zuciya kaga baki ya buɗe kenan to duk mutumin da ka gari a duniya to wannan uku amfaninsu a wurinsa shine ya ji daidai ko kuma ya ga daidai ko kuma ya faɗi daidai to kowa da ka gani ukun nan idan ya rasa biyu to yana da ɗaya in ya rasa ɗaya to yana da biyu idan aka ce malami mai karatu kaga yana tare da baki da ido da kunne kenan ko kaga yana sama da kowa kenan to sai wannan kuma shi ba mai karatu ba ne amma mai dubawa ne ba'ana zai gani kuma zai tambaya kaga Allah ya bashi wannan akwai wani kuma baya ganin amma zai tambaya kuma zai ji to wannan ilimi ukun karka yadda a barka a baya wataƙila wani ya ce karatu ya yi nisa to Allah ya baka damar da zaka yi tambaya tunda daman Abdurrahman al aqdari ya wa yas'alal ulama ya hmm. ka tambayin malamai to da ka ilimi ne, matakai guda uku ne ka je ka tsaya ka yi karatu duk mutumin da yake da damar ya yi karatu bai yi ba to zai ga abin da baya so a rayuwa duniya da kuma lahira wannan shine da farko sannan na biyu duk mutumin da yake da damar da zai zauna a gurin karatu yana saurara bai zauna ba to zai ga abin da baya so duniya da lahira sai na uku duk mutumin da yake da damar da zai je yi tambaya kan ibada sai ya ki to zai ga abin da ba ya so duniya da lahira ke nan kowa yana ciki ba wanda ya fita idan aka Allah ya taimake mu lalle ilimi abin a neme shi ne zama ba ilimi ba karamin hadari bane komai kuma da malamin Allah ya ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi wa ta sani in kasance ba ku sani ba duk abin da ka sani don abin da ka sani na rayuwa to ana mai da shi ne zuwa ga ma'abota sanin to abin da ake so addini ma a mai da shi zuwa ga ma'abota sanin na fata an fahimta yanzu da akwai mai noman rani a nan da Allah da za mu tambaye shi mu ce da ka fara aikin gonar ranin nan zuwa yanzu sau nawa ka je gurin masanin aikin rani kai tambaya ba adadi <laughs> ba zai ce wani ga adadin ba to kaga rayuwa ce da tana bukatar tambaya to shi addini shine muke yin baya da shi galibi to ya kamata mu dawo mu dinga lura da irin wannan ukun nan mu fita a ciki ba ayi karatu ayi tambaya a saurara wannan ukun dole kowa na ciki da kuma son masu yin karatu ne shine za ka ce karka zama na biyar kenan ko yawa baka can baka can baka can kai dan ba ruwana ne baka son mai karatu baka tambaya baka karatu baka ka sauraron karatu wani ma da an ce shuru za a yi karatu to shi kenan kuma ka annahu humurun mustankara farrat min qasr kaga Allah sauka a gurguje sai malami na tsakiya da yayi magana akan abin da ya shafi tarbiyya to tarbiyya lallai a yanzu matakan tarbiyya muna iya cewa kusan na ƙarshen ko kuma na tsakiyar ne za mu ce yake da babbar matsala bayan shi ne zangon rayuwa duk inda mutum ya shekara ashirin da biyar to yanzu yana zangon rayuwa ne yanzu yana zangon rayuwa ne al'ummar mu yadda muke ciki yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan mu sani tarbiyya tana wuyan kowa ne kai mai gida da mai gari da mai ƙasa kowa tarbiya tana wuyan ba wai malami ne zai zo yana ma wa'azi yana ka gyara kaza ka gyara kaza a kai ne saboda me idan ina da shaitani a gidana na sani kai ma in tana da shaitani a gidanka ka sani to baka sani ba za mu zauna lafiya ba dole sai mun gyara waɗannan shaitanu yau idan mutum na shaidanci ma amma abin burgewa ne a rika yaba masa sai kaga wanda zai yi taubiki a kansa shine ya nuna ba wannan abin ba daidai ba ne, sai a rika daukan kawai wannan ma ko watakila rayuwar ma ba da shi take tafiya ba a ku yi kawai zamani ne ba mai lokacin ko kuma za ku yi ku bari lokacin ku za ku yi ku bari to ai a cikin lokacin da suke yin ai yanzu ba lokacin su bane ko ka ce za su bari to ai kai yanzu lokacin ka ne to zaka shiga uku kuwa mutum zai shiga uku duk fitnar da muke fama da ita a ƙasar nan wallahi rashin tarbiyya ne abu guda biyu al'amru bil ma'ruf annahyu 'anil munkar hani da mummuna da kuma umarni da kyakkyawa Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani ya sa wa wannan al'umma ta manzon Allah albarka amma da sharadi Allah ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari sai ya ce me wa ulaika humul muflihun ku kasance wato ku al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ku zanto masu umarni ko kuma ku zanto kun yi imani da Allah da manzon Allah kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna sannan fatuku wa ulaika humul muflihun sannan ku samu rabo kaga akwai sharadi kenan duk al'ummar da ba a umarni da kyakkyawa ba a hani da mummuna wallahi har abada ba za ta samu ba mun shafe shekaru yanzu kusan akalla goma rayuwar mu ta al'ummar mu ta canja ta tashi daga daidai ta koma targade ta yi kargade to yanzu abin da muke fuskanta a gaba to fasa ya ɗara na baya wannan ka rubuta ka ajiye a shafe shekara takwas nan gaba to za ka ce gara jiya saboda me ai an roƙi ruwa ko ba a roƙi ruwa ba an zubar da shi ko ba a zubar ba bai yi amfani ba ya lalata wa al'umma guda. an roƙi zaman lafiya ko ba a roƙa ba an roƙa to ya zauna lafiya ana cikin tsada aka nemi araha da aka zo da arahan wa ji daɗi sai aka sake neman tsada da zaɗan ta zo wa ji daɗi to wallahi Allah in dai ba a yi umarni da kyakkyawa kai hari da mummuna ba duk abin da aka roƙa Allah ba zai karɓa wannan ka'ida ne kawai kuma a gidana ina da shekani ba masa umarni da kyakkyawa ba ba masa hani da mummuna ba kai ma kana da shi wani ma yana da shi kuma mu zo mu taru mu ce zamu roki Allah wai a yaye kaza to sai dai fa abun ya karu wani malami da ransa ya ɓaci ina jin mutumin Turkiya yana wasu baituka yake cewa ya yi magana a cikin mutanensa akan abubuwan da suke faruwa na alfasha sai yake cewa ya kaumi la tatakallamu fa innal kalama haramun ya ce kai mutane kar kowa ya sake magana magana ta zama haramun daga yau <laughs> kar kowa ya sake magana magana ta zama haramun wata na mu kai taiki zo abada ku tabbaci kar kowa ya farka har abada ya ce idan an mare kuma ku yi dariya ku ce daidai ne wato duk abin da aka masa kaga yanzu aka san muka abin da muka ɗauko kenan yanzu mun shirya cewa duk abin da aka mana daidai ne babu komai ba za mu koyar da ‘ya'yanmu addini ba ba za mu koyar da su karatu ba mun kyale su duk abin da zai duka ka zauna a yi an zalunta wallahi jiya ana magana wani minista kuɗi naira miliyan kaza ya ɗebe kaza ya ɗebe kaga wata ba wata ba mataimakiyar can an ce wai abun hannu da abun wuya an ce miliyan dubu arba'in da hudu ga Allah sauwa to ba za a sai har yake cewa idan aka zalunce ku kada ku yi magana ku yi shiru ku kyale to kaga al'umma abin da aka fara kenan za ka ga matashi a shekarar shekararsa ashirin yana da uwa yana da uba yana da yaya yana da babba yana da kawo amma kuma dan iska ne practical amma ko babu wanda yake ga laifinsa ba a faga laifinsa yanzu da na san da wayo na idan kai gyaran fiska wallahi za ka shiga tashin hankali gyaran fiska ai an gyara ma goshinka za ka ga dan fana ta fito mai kyau ko to da wayo na na san ni dai ban san gyaran fiska ba to yanzu kuma fa kaga a lokacin fa ana ganin gyaran fiska haramun ne yanzu kuma fa kaga Allah ya sauka da za ka wallahi idan ba a yi umarni da kyakkyawa ba aka yi hana da mummuna ko an yi addu'a to fa Allah ba zai karba ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito manzo Allah yace la tamurunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushkanna Allah an yab'atha 'alaykum 'azaban aw iqaban min fawqikum thumma tad'unahu fala yastajabu lakum ku dinga umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna ko dai Allah ya kusa ya zubo azaba sama da ku ko kun roƙe shi ba zai amsa ba to don haka wallahi in dai kana da 'ya'ya baka sa su aikin alkhairi ka musu hani da mummuna ba wallahi duk addu'a da zaka yi gidanka ba zai zauna lafiya sannan kuma idan muka taru muka yi yawa ba gari ba kenan duk addua da muka yi Allah ba abin da zai canza mana a gari haka za mu zauna nan mu roƙi ruwan ya zo ya burge gonakai a tashi ba hatsin ba dai abin da ba so shi ne yunwa ba to muddin ba a gyara ba kuma in ba dan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a wayi gari ma yunwa ce za ta kashe mutane sai fa an gyara to muna roƙo Allah ya ba mu ikon gyarawa muna roƙo Allah ya ba mu ikon gyarawa duk abin da zai zama zai gagare mu Allah ya ba mu ikon yadda za mu gyara shi da haka lalle mu yi ƙoƙari wajen abin da ya shafi gyaran tarbiyya tarbiyya yanzu manya ne masu ke buƙatar yanzu a masu tarbiyya Don yanzu yaro ƙarami yanzu na sama kusan a ce nafila ne amma wanda ya shekara ashirin yana baɗala kaga ai sai an yi da gaske da haka yana da kyau a gyara a yi ƙoƙari a kyautata da haka duk abubuwan da aka faɗa mana a nan muna roƙo Allah ya ba mu ikon aiki da su baƙin nan da suka zo suka taya mu suka karanta da mu roƙon Allah ya ba su ladan ya sa musu a mizani ah, yadda suka sami mu lafiya Allah kuma ya sa su koma gidajen su lafiya wasu ba wani eh to me maganan jinin biki cewa mata idan sun haihu ah, ba za su yi wato sallah ba sai har sun yi arba'in to lallai abin da ya kamata da mata shine ko ga maza da haƙƙi yana kan maza ne eh ka san yanzu ɗaya mata ba a cika koyar da su abin da ya shafi al'ada ba an fahimta sannan idan mazan suka aure su ba sa koyar da su ai na sha faɗa nan na ce wallahi wasu matan ana kai su gidan mazajen su sun fi mazajen ilimi ai na sha faɗa a nan ma ana ɗaura auren da ƴaƴan da aka ɗaura auren sun ci mazajen ilimi mazajen tafkiran jahilai ba abin da sun fi wallahi matan suna islamiyya a garin nan kusan ba yarin yadda ba ta islamiyya to mazajen suna yi ba sa yi ha kuwa zai je sami yarinyar ita ta iya da izu biyun nan wata ma ta yi haddan izu goma ha kawai zai zo ya ɗauke ta shi bai san ko fatiha haka zai je kawai ya je a ji a zauna shi dai bukatar sa aihuwa shi ke to in ba an koya mata abin da ya shafi jini ba haka za a ci tafiya ta to da ka idan mace ta yi haihu ko da ranar da ta haihu ne jini ya ɗauke ko da minti ɗaya ne jini ya ɗauke ko sai ta yi wanka irin na wankan haina ko wankan janaba sai ta ci gaba da sallah na fata an fahimta Yau saboda jinin haihuwa wato yana hana sallah yana hana azumi yana hana kuma kwanciyar aure to ka idan ya zama babu shi to sai a wanka sai a yi sallah yawwa idan kuma wannan jini bayan kwana biyu kika ga ya dawo to sai ki ajiye sallah sai ki saurara ina fata an fahimta wannan jinin na biki ne ko bayan kwana biyar ya dawo na biki ne ko bayan kwana shida ya dawo na biki ne sai ki sashi a cikin lissafi amma wasu malamai suka ce idan ya kai kwana sha biyar wanda shi ne mizani ke sun ce kwana takwas amma dai alƙalla kwana sha biyar sai jinin ya dawo to yanzu ba biki ba ne haila ne baya cikin lissafin biki haila ne an fahimta yanzu ba za ki ce biki ba sai ki lissafin ko maganan haila amma in dai kafin kwana sha biyar ne ya dawo to yana ciki idan kin haihu ranar ɗaya ga wata bayan kwana bakwai sai ya dawo sai ce to yau bikin ki kwana bakwai duk da kwanakan da kika yi sallar duk zaki haɗa a ciki an fahimta amma kuma ya kwana sha biyar ne sai wani jinin ya dawo to yanzu kekin kin gama biki fa sai dai maganar jinin haila kuma yawa maganar jinin haila kuma idan an haihu a kowace tana iya zuwa ina fata an fahimta to Allah sa mu gani Allah kuma ya saka da alkhairi ina roƙo Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Allahu akbar alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh